Malo primjera je bilo da su veze između dvojice ljudi bile tako čvrste i neraskidive kao što su bile između Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Sufjana ibnul Harisa. Ebu Sufjan bijaše parnjak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i jedan od njegovih vršnjaka jer obojica su rođeni u približno isto vrijeme – a odrasli su u jednoj porodici. On bijaše Amidžić, Allahovog poslanika, jer njegov otac Haris i Abdullah, otac Allahovog poslanika, sallallahu alihi veselem, su rođena braća, sinovi Abdul Mutalibovi. A osim toga, on je brat Allahovog poslanika po mlijeku, jer obojicu je skupa dojila Halima Sadija. Nakon svega toga, on bijaše drag prijatelj Allahovog poslanika još prije poslanstva i njemu najsličniji od svih ljudi. Pa da li ste vidjeli ili čuli za bližu rodbinsku i čvršću drugarsku vezu od ove koja bijaše između Muhammeda, sina Abdullahova i Ebu Sufjana, sina Harisova? Zbog toga je logično bilo da Ebu Sufjan bude među prvima koji su se odazvali pozivu Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem i onima koji su ga najbrže počeli slijediti. Međutim, stvar se odvijala potpuno suprotno od onoga što je bilo za očekivati. Jer samo što je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem obznanio svoj poziv te opomenuo najbliže rođake U duši Ebu Sufjana se rasplamsa vatra mržnje i odbojnosti prema Allahovom poslaniku, prijateljstvo se pretvori u neprijateljstvo, prekinu se rodbinska veza, a bratstvo posta odbojnost i protivljenje. U vrijeme kada je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem primio naredbu od svoga gospodara, Ebu Sufjan je bio jedan od najpoznatijih konjanika u plemenu Kurejš, kao jedan od najvrsnijih pjesnika tih dana. I svoje oružje i svoj jezik stavi u svrhu rata protiv Allahovog poslanika i borbe protiv njegova poziva. Svim svojim snagama radio je na uznemiravanju i borbi protiv islama i muslimana. Kurejiši jedan rat nisu vodili protiv Allahovog poslanika, a da on ne bijaš jedan od glavnih pobornika te borbe, niti su na bilo koji način uznemiravali muslimane, a da on u tome ni imao golemi udio. Ebu Sufjan je svojim šeitanskim pjesmama jezikom neprestano napadao Allahovog poslanika, sallallahu alihi veselnem, te o njemu govorio veoma ružne i ogavne stvari. Neprijateljstvo Ebu Sufjana prema Allahovom poslaniku je dugo trajalo, skoro 20 godina. U tom periodu nije propustio ni jedan mogući način na koji bi naškodio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi veselem, sellem da ga nije primijenio. Nikakva vrsta lukavstva i pakosti nije ostala, a da je on prema muslimanima nije učinio. Pred samo osvajanje Mekke bi određeno Ebu Sufjanu da pređe na islam – a o tom njegovom prelasku postoji poučna priča koju bilježi biografska dijela i prenose historijski zapisi. Stoga pustimo čovjeka lično da nam priča o tom prelasku na islam, jer njegovi su osjećaji dublji, a njegov opis događaja je precizniji i istinitiji. On kaže... Kada se vjera islam dobro ustabili, i raširiše se glasino kretanju Allahovog poslanika prema Meki da je oslobodi, meni sva zemlja posta pretjesna. Pa pomislih, gdje sada da idem? S kim da se družim? Kod koga da budem? Onda dođoh svojoj ženi i djeci pa im rekoh, pripremite se za napuštanje Meke, jer se prikučio dolazak Muhammeda, a u tom slučaju, ako me ovdje zatekne, ja sam sigurno mrtav. Oni mi rekoše, pa zar nije došlo vrijeme da bolje progledaš, pa da vidiš da su i Arapi i ne Arapi svi redom pokazali poslušnost Muhammedu i prigrlili njegovu vjeru. Ti dalje uporno ostaješ protiv njega, a bio si najpreči od svih ljudi da mu pomogniš i da s njim surađuješ. Tako su me podsticali i nagovarali da prihvatim Muhammedovu vjeru sve dok Allah ne rasprostrani moje grudi za islam. Istog časa ja ustadoh i rekoh svom sluzi Mezkuru da nam pripremi konja i devu. Sa sobom uzeh svog sina Džafera i krenu smo ubrzano prema mjestu Ebva, koje se nalazilo između Meke i Medine i u kojem je kako sam obaviješten, ocio Muhammed. Kada se primakoh to mjestu, preruših se tako da me niko ne prepozna i da ne bih bio ubijen prije nego što stignem do Allahovog poslanika i pred njim obznanim svoj islam. Išao sam zadnju milju pješke, dok su muslimanske izvidnice jedna za drugom prolazile idući u pravcu Mekke. Sklanjao sam im se s puta – bojeći se da ne prepozna neko od Muhamedovih drugova. Odjednom naiđe Allahov poslanik sa svojom pratnjom, te ja izađo pred njega i otkrih svoje lice. On samo što me pogleda i prepozna, odmah okrenu glavu od mene na drugu stranu. Ja pređoh na onu stranu gdje on gledao, a on ponovo okrenu lice od mene. Ja opet pogleda na stranu gdje on okrenuo svoje lice, a on opet okrenu glavu na drugu stranu. Tako postupi nekoliko puta. Kada sam dolazio Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi veselem, nisam nimalo sumnjao da će se on radovati mom prelasku na islam, a da će se isto tako radovati i njegovi ashabi. Ali kada muslimani vidješe kako se Allahov poslanik, sallallahu alaihi veselem, okreće od mene, svi redome smrknuto pogledaše, počeše zakretati glavu od mene. Srete me Ebu Bekr, pa se zakrenu od mene tako upadno i smržnjom. Ja onda pogledah Omer ibnul Hataba milostivim pogledom, a on se okrenu od mene još upadnije nego njegov drug. Povrh toga, on mi posla jednog ensariju da me napada, pa mi ta ensarija poče govoriti. O Allahov neprijatelju, ti si znači uznemiravao i napadao Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem i njegove ashabe. U tom svom neprijateljstvu prema Allahovom poslaniku dostigao si koliko je od istoka do zapada. I tako Ensario produži da mi prijeti podižući svoj glas sve više i više dok su me ostali muslimani gledali poprijeko i u sebi se radovali mojim neugodnostima. Tada ugledah svoga Amidžu Abasa, pa kod njega zatražih zaštitu i rekoh mu O Amidža, nadao sam se da će se Allahov poslanik obradovati mom prelasku na islam zbog našeg rodbinstva i zbog ugleda kojeg sam uživao u mom narodu. Međutim, desilo se što i sam znaš, a porazgovaraj s njim u vezi mene. On mi reče, ne, tako mi Allaha, ja mu nikad neću reći ni jednu riječ, nakon što sam vidio kako se okrenu od tebe, osim da se desi neka posebna prilika, jer ja veoma volim i cijenim Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Rekoh mu, o Amidža, pa kome me onda preporučuješ i ostavljaš? On odgovori, ja nemam više šta da ti kažem, osim ono što sam ti već rekao. Mene tada obuze tuga i briga. U tom času ugleda svog Amidžića Aliju ibn Ebi Taliba, pa i njemu rekao za svoj problem. On mi, međutim, odgovori kao i moj Amidža Abbas. Ja se tada vratih Amidži Abbasu, pa mu rekao, O Amidža, ako već ne možeš da umilostiviš srce Allahovog poslanika na moj problem, daj barem odvrati od mene ovog čovjeka što me napada izlaže neugodnostima. On mi reče, opiši mi ga. Ja mu ga opisah, a on reče, to je Nuaym ibnul Haris en Neđariji. Onda posla po njega pa mu reče. Onu ajme, Ebu Sufjan je Amidžić, Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem, i moj bratić. Ako je Allahov poslanik, sallallahu alaihi veselem, danas ljut na njega, sutra će s njim biti zadovoljan, pa prestani da ga napadaš i vrijeđaš. Tako je on s njim razgovarao sve dok me se stvarno ne okani i reče da me više neće napadati. Kada Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem odsjede u mjestu zvanom Dževha, ja sjedoh pred vrata njegovog stana. Sa mnom je bio moj sin Džafer. Kada me Allahu poslanik, dok je izlazio iz stana ugleda, okrenu lice od mene. Ja ne izgubih nadu da će se on udobrovoljiti, pa kada bi god ulazio u kuću, ja bih sjedao pred vrata kuće, a svoga sina Džafera držao bih uz se. On bi dalje, kada me vidio, okretao pogled od mene. Tako provedo neko vrijeme, a kada mi posta toliko teško i neizdrživo, rekao svojoj ženi, Boga mi, ako me Allahu poslanik ne prihvati i ne postane sa mnom zadovoljan, uzjet ću ovoga svoga sina i otići ćemo nekud u pustinju sve dok ne umremo od gladi i žeći. Kada do vjerovjesnika doprišete moje riječi, on se smilova na mene. Sljedeći put, kada izađe iz kuće, on me pogleda nježnije nego jednom dotada tada a ja se ponadah da će se na mene i osmijehnuti. Allahu poslanik uskoro uđe u Meku, a među njegovom konjicom uđu i ja. Kada on krenu u mezđid, ja požuri skupa s njim, ne rastajući se od njega ni jednog časa. Kada dođe dan bitke na Huneinu, arapska plemena se udružiše u ratu protiv Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veselem, sallallahu alaihi veselem, kojeg povedoše kao ni jedan ranije. Za tu bitku pripremiše se bolje nego jednom do tada i odlučiše da zadaju presudni udarac islamu i muslimanima. Allahu poslanik, sallallahu alaihi sellem, sa velikom skupinom svojih ashaba krenu u susret neprijatelju, a s njima krenu hija. Kada vidjeh ono mnoštvo mušrika, rekoh, Allaha mi, danas ću da se iskupim za sva neprijateljstva koja sam vodio prema Allahovom poslaniku, a on će da vidi ono što će zadovoljiti i Allaha i njegova poslanika. Kada se vojske sukobiše, mušrici žestoko navališe na muslimane, među kojima zavlada panika. Počeše se rasipati od Allahovog poslanika i umalo nas zadesi težak poraz. Allahov poslanik je draži mi je i od oca i od majke. Poput postojanog brda čvrsto stajao u samom središtu bojišta. Jahao je svoju mazgu i kao sabljom, braneći sebe i one oko sebe kao razjareni lav. Ja tada skočih s konja, slomih korice sablje, a Allah najbolje zna da sam samo želio poginuti braneći Allahovog poslanika. Moj Amidža Abbas – uze uzde mazgi Allahovog poslanika i stade sa jedne strane. Ja zauze isti položaj s druge strane. U desnoj ruci sam držao sablju kojom sam odbijao neprijatelje od Allahovog poslanika, a lijevom rukom sam se držao za njegovo sedlo. Kada Allahov poslanik vidje moje veliko požrtvovanje, reče naši mamiđi Abasu. Ko je ovo? On mu reče, ovo je tvoj brat i Amidžić, Ebu Sufjan ibnul Haris, pa oprosti mu i budi s njim zadovoljan, o vjerovjesniče. On mu reče, već sam to učinio i Allah mu je oprostio sva neprijateljstva prema meni. Moje srce uskipi od radosti zbog zadovoljstva Allahovog poslanika sa mnom. Ja poljubih njegovu nogu u ozengijama, a on mi doviknu. Brate moj, samo udaraj i kreći naprijed. Riječi Allahovog poslanika pobudiše moju odlučnost i žar za borbom, da ja jurnuh na mušrike tako žestoko da ih dobro uzdrmah. Sa mnom navališu i ostali muslimani tako da ih odbismo na veliku udaljenost, i raspršili smo ih na sve strane. Od dana bitke na Huneinu, Ebu Sufjan ibnul Haris je uživao u zadovoljstvu Allahovog poslanika s njim i bivao sretan u njegovom društvu. I pored toga, on nikada svoj pogled nije podigao prema Allahovom poslaniku, niti ga je zadržao na njegovom licu i stida prema njemu zbog svega onoga što je učinio u prošlost. Žestoko se je kajao Ebu Sufjan zbog onih crnih dana koje je proveo u džahilijetu daleko od Allahova svjetla i od njegove knjige. Zato prihvati Kur'an i poče ga učiti dan i noć, udubljujući se u njegove propise i diveći se njegovoj veličini. U potpunosti zapostavi ovaj svijet, a preda se Allahu svim svojim bićem. Jedan put ga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem primijeti kako ulazi u mesdžid pa upita Aishu neka je Allah zadovoljan njome Znaš li ko je ono o Aisha Ne znam odgovori ona Ono je moj amidžić Ebu Sufjan ibnul Haris Pogledaj on je prvi koji ulazi u mesdžid a posljednji koji izlazi Usto on pogled ne odvaja od kajševa svojih nanula. Kada Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, preseli u najodabranije društvo, Ebu Sufjan se ražalosti kao i majka za svojim djetetom. Plakao je za njim kao što neko plače za svojim najmilijim. Sastavio je jednu pjesmu u kojoj je istakao svoju beskrajnu tugu i žalost za njim. U periodu kada je Omer el Faruk, neka je Allah zadovoljan njime, bio halifa, Ebu Sufjan osjeti da mu se prima kao Eđel, pa on sam sebi iskopa kabur, i iza toga ne prođeše ni tri dana, a smrt mu dođe kao da je između njih bio dogovoren susret. On pogleda svoju ženu i djecu i reče im, nemojte za mnom plakati, jer Tako mi Allaha, od kako sam primio islam, nisam učinio nikakav grijeh. I za toga on ispusti svoju čistu dušu. Dženazu mu je klanjao El Faruk, neka je Allah zadovoljan njime.